enough for sure. Big enough for sure. Big enough for sure. Big enough for sure. See ya underground. See ya underground. See ya underground. Woke up this morning. Big enough for sure. Big enough for sure. Woo, woo. Louis, Fano. Woo, woo. Batla di case le di aram aram aram aram le di aram batla di case le di aram aram aram aram le di aram batla di case le di aram aram aram aram le di aram batla di case le di aram aram aram aram le di aram Satlo Pazam. Hey, hey, hey. Satlo Pazam. No, no, no. Satlo Pazam. Hey, hey, hey. Satlo Pazam. Like. Woo, woo. Ej, ej, ej, Sarkopazam, like. Sarkopazam, no, no. Sarkopazam, no. Hola, hola, infoits. Pass me the sporcha. From Loto, Umalanga. You know me, I always been a soldier. I kissed Mary Jane, Mary Jane. But I swear I'm planning to quit. Me and my squad is in Jazam. We swerving a whip, picking up chicks, invading your crib. We only got one wish. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And that is just. Turn up the music kasi maguts magutsumela ba re ke mloto mloto ka slam re ke me yam le ke me yam Let's make a plan. Batla di chase, di di aram, aram, aram, aram, di di aram. Batla di chase, di di aram, aram, aram, aram, di di aram. Batla di chase, di di aram, aram, aram, aram, di di aram. Batla di chase, di di aram, aram, aram, aram, di aram. Satlo phazam. Hey, hey, hey. saxophazama saxophazama saxophazama like Hey, hey, hey. Sato Pazam, like Sato Pazam. No, no, no. Sato Pazam. No, no low shitting everybody to the block. You say you don't feel me, that hook your mind. cases on top of cases grass on top of grass batletsekana ba reng fano ke las i'm on that grass like an ale plus i see through haters nkare galas ba re ka speed i should stay in my lane moloto road i'm killing these rappers but truth be told i feel sorry for these rappers but mabazuko wenzani le ngoma yamageng nabongwane i'm doing big things but satlomagala i'm the greatest let's not debate I got some change. Change. Hold up, I should buy me a change. Bought by the case, Didi e Aram. Aram, Aram, Aram. Didi e Aram. Bought by the case, Didi e Aram. Aram, Aram, Aram. Didi Aram. Bought by the case, Didi Aram. Aram, Aram, Aram. Didi Aram. Bought by the case, Didi Aram. Aram, Aram, Aram. Didi Aram. Sato Pazam. Hey, hey, hey. Sato Pazam. No, no, no. Sato Pazam. Hey, hey, hey. Sato Pazam. Pazam, like. Hey, hey, hey. Saco Pazam, like. Saco Pazam. No, no. Saco Pazam, rabat like cheese. Ini aram. White Antoine, Justin G, White Swag, Justin G, Why not so glad? Justin G, Justin G. G, wipe girl bantuan Just G, wipe di swag Just G, why not talk what Just G, just G, just G I just don't care Just G, I just don't care Just G, I just don't care Just G Bari, I'm a problem. Kitetsika matata. You know where to find me when the women bam badla. In my own lane, no seatbelt on. I one night you chick, and then I'm gone. Kaleke babota that I'm all about libota. Always bottle popping like it lady the cool. I do it for Mandela, I do it for the moolah. Throw money in the air, in the sabula. American Airla Moscow, Utah Keys to the building, minha goiabula Move the crowd to the left, ngaragaba tuta Keep girls screaming, ngaragaba susa White girl, Antoine, just nje White pussy swag, just nje White nasagwa, just nje Just nje, just nje White girl, Antoine, just nje White pussy swag, just nje White nasagwa, just nje Just nje Just G. I just don't care. Just G. I just don't care. Just G. I just don't care. Just G. Just G. Just G. Sick enough. Sibakatele. I'm killing everyone. Batting by a hele. Prison bars. bathi ngibadedele been killing beats nkulunkulu ngithethelele they be sleeping on me paphama dance to the beat phakama she gives me good head Ghana. Iwaka Iso Wagala. They call me the new kid, wondering who's this. I said it's my time, the competition don't move me. Told them a star like I live in a movie. They said I changed, shout out to the new me. White girl, Antoine, just J, white push, swag, just J, why not talk, just Джасти, Джасти, Джасти, Вайпер Антуан, Джасти, Вайпер Исуэк, Джасти, Вайната Глад, Джасти, Джасти, Джасти. I just don't care. Джасти, I just don't care. Джасти, I just don't care. Джасти, Джасти, Джасти, Вайпер Антуан, Джасти, Вайпер Исуэк. swag. Justin G, why not talk why? Justin G, Justin G, Justin G, why pull up on Duan? Justin G, why push this swag? Justin G, why not talk why? Justin G, Justin G, Justin G. I just don't care. Justin G, I just don't care. Justin G, I just don't care. Justin G, Justin G, Justin G. Justin G. Welcome to Ipiki Nefosholo Extra noSapmalwela Mo Spacing. Yes, sangihambi ngedwa bafethu namhlanje ngivaya no Louis Bafano aka Young Lee niyazi niyazi abalandeli hip hop ukuthi uqale ngo Young Lee. Yeah, man, you forgot to mention one thing. Yeah, like, they yeah. also know me as Bab Mazibugo. Bab Mazibugo. Yeah, man, you gotta <laughs> mention fede, that. Fede, fede, didn't sound fella, bro. Ah, man, like I'm, uh, dude, like I'm, I'm feeling how I'm looking, and I'm, I'm fucking looking, looking fly. I'm yeah, looking damn good, bro. <laughs> I'm looking damn yeah, good. So yeah, yeah. I'm, I'm feeling exactly that, man. It's good to be here, man. Being here for sure. Yeah, yeah, yeah. Okay, uh, guy, uh, eh, kakopela obutse mense hore who's Louis Bafano? because like mense bawudla Louis Bafano they see your music but then who is Louis Bafano o thomile byang o keng ntho e inspirileng gore o ire hip hop like kopolo re tlhalosetse dilo tse tshwana le tseo um Louis Bafano is Isaac Bafana Mazibuko that's it like we should start with the government names first like <laughs> you know to get things out of the way like they, yeah. they have to know that like yeah, who, yeah, yeah. who you really are and that's my government name i'm not ashamed of it bafana amazibuko wama amazibuko abutalebo abutatumi abutadimankatso like yeah shout out to that so yeah bafana or louis bafano as a kid from Komloto, like as a kid from Komloto, like who one of the few like who stood out actually like Wabana. So like when in high school in 2007 when like hip hop like was dominant like it, it really took control of me because like finally there was a platform in which you could you know like i could say something and it could mean something to the other person so yeah that's when i started spitting like i, I started spitting so yeah right bafowethu sisesenayo louis bafano awuthi sithi ikhefu kancane sizobuya akutshele kahle ngento ezibhaya babumazibuke babumazibuke let's go angaphezulu turn this place into a zoo my cities angaphezulu turn this place into a zoo my cities angaphezulu party animals turn this place into a zoo party animals turn this place into a zoo got this one life i gotta live it all about the money i gotta get it got this one life i gotta live it all about the money, I gotta get it. Dancing like Siatanya, your girl Ufunukanga. Begging for my number, ngithi baby keep it tanga. Mixing with the right crowd, dancing to the right sound. They heard I'm in the spot, but I hear you right now. Okay, okay, we turn up all day, all day. Having fun each and every way. Manje bayangibheka, mathi manje ntwana le ibhenga. There's no pressure, manje ngiyabangena. Shaqiri, mina magengi Hello, hello, mina ngibele ghetto They call me Louis but you can call me the Fano You heard what the song says, now go ahead and imboni zanda phezulu phezulu ithimboni zanda phezulu phezulu ithimboni zanda phezulu phezulu ithimboni zanda phezulu turn this place into a zoo my city zanda phezulu turn this place into a zoo my city zanda phezulu party animals turn this place into a zoo party animals turn this place into a zoo got this one life I gotta live it. All about the money, I gotta get it. Got this one life, I gotta live it. All about the money, I gotta get it. I see a lot of happy people feeling like R. Kelly. It was all a dream, feeling like a biggie. Heard I'm on tour, they wanna travel with me. Looking flashy, feeling fancy, I guess we just dancing. Hold up, they asking where I've been. I'm the next big thing. And you agree, money grow on trees, so I'm all about the green. You know I'm the one, cause I'm all about my team. Life's a movie, I guess this is my soundtrack. On fire. Like a burning shack In here for the money and the women Homie cut the check Party animal I'm just a maniac Itsingoni zanda phezulu Phezulu Itsingoni zanda phezulu Phezulu Itsingoni zanda phezulu Phezulu Itsingoni zanda phezulu Turn this place into a zoo My city's zanda phezulu Turn this place into a zoo My city's zanda phezulu Party animals, turn this place into a zoo. Party animals, turn this place into a zoo. Got this one life, I gotta live it. All about the money, I gotta get it. Got this one life, I gotta live it. Billionaire for sure, billionaire for sure, billionaire for sure. See ya underground, see ya underground. Louis. bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. God bless my hustle. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. Family first until I'm in the dirt. Getting this money till I ride in the hearse. Not following people, I'm following dreams. you know what I mean? From a small village, I had big dreams. Been a rap star since 16. Been smoking rappers, no nicotine. Now I'm in a spotlight, I was behind the scenes. I'm a puppet master when I pull strings. Got everybody watching when I do things. The world is mine and everything in it. Jesus told me I gotta go and get it. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. God bless my hustle. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. I gotta move out my mama crib and then buy my mama a crib. Lil sis wanna go to business college. I'm always in the pursuit of knowledge. One family taken care of even when I'm gone. That's why I put my soul in each and every song. Tried to starve me, but I gotta eat. I was born to win, I won't accept defeat. That's why you gotta feel my hustle. Look where I'm from, look where I'm going. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. God bless my hustle. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. God bless my hustle. Only trying to feed my family. yes sibuyile bafowethu ngisesenaye o-young lee louis bafano gara waka no sa re botsa gore like o thomile hip hop neng then sholo tlo re botsa le gore o inspirile ke eng yeah, yeah. pushe hip hop most def man like my inspiration almost like you would think that this person doesn't rap like from the influences i get like because in general every genre like is the same to me like It's just a different expression of hip hop. So I listen to everything, everyone. I can't tell you who my best rapper is in the game because I listen to everyone. I I don't see the demarcation marks between mainstream, underground, or any other subgenre, or even mutswako. Or I just see one one thing. So I see the whole completed picture. So I get my influences from everyone. But most notably like from Immortal Technique, Papoose, Army of the Pharaohs, like everyone. I'm talking like I listen to cats like even Wiz Khalifa. Most most cats think like just because I, I I can actually rap that I don't maybe listen to commercial or I, I have beef against like the the commercial scene, but I don't actually. I listen to everyone, man. I, I just yeah, I, I love hip hop and all its in, entirety. yeah. okay shop and then kopela o re botse gore uh, o spana modimo a eng no cause i know gore there's something cooking so ga o re tlhalosetse pila ka project ya ga o leng busy ka yona yeah man yeah uh, fame and fortune that's my debut album so i'm going to be dropping that a bit later in the year it's going to drop with a dvd on the side so it's going to be like when you buy the the cd you're going to also get the dvd for every single track on the album and also you're gonna get more footage of the actually making and uh, the behind the scenes footage and other tracks and singles that are not included on the album so um, i'm dropping that i'm not gonna give a date soon because because uh, if i give a date then i commit myself then i have to deliver so I'm not giving <laughs> away dates. yeah, send fame. to the commit as well. No, but fame and fortune. Look, look for that out. It's a masterpiece. It's my first debut ever since I started rapping in 2007. It's yeah, it's everything, man. And then Hore, it's gonna like uh, it's gonna feature a DVD game, get documentary fella, or is it a documentary and music videos to the actual tracks? Yeah, man, like the music video to the actual tracks and you know exclusive like footage from me like in the making of it and after uh, the process after so it. more like a documentary then. um i wouldn't call it a documentary you're documenting but then I'm documenting but also giving you music videos. Then, if you want to call it that way, then let's call it that way. <laughs> no, no, next up, Pusti, next up, Pusti. Uh, ah, eh, I would. Then, uh, eh, kopela umpotse like uh, eh, the challenges so tlhakanang le tsona meanwhile o le busy ka project ya gago or everything you know sailor smooth hey man like uh, <laughs> only in fairy tales does that happen man I, I'm, I'm at a lot of like challenges you know like uh, in the in the beginning of the of the making of Fame and Fortune. Uh, I, I started out with um, Artistic Juice. Shout out to them. You know what I'm saying? But uh, maybe like four tracks into the the album, I decided like to leave uh, Artistic Juice, and I was only left with only um, I had only four tracks, no funding, nothing like to no, no support to actually drop a project. But I knew one thing that I wanted to drop an album. So I did what I had to do, dog. Like I'm saying, it's it's amazing, but I actually did it literally with no budget, with no budget, but with persistence, with uh, negotiating, like leveraging, you know, deals here and there. I have managed to complete all of it, all of the tracks, and even offer more content. So most of the time it's funding like it's funding for any musician they know that they have the right idea but they don't have the the support or because the when there's funding you can actually be more creative because you know what you want and you you don't settle as easily so that was the the biggest challenge but yeah i mean I, I went through a lot in the making of that album but i've actually managed to capture all of it like the emotions that i was going through at the time good or bad you know so i, enjoyed making the album uh, i had fun it's a, it's a classic I, it's what i would want to do like all these days that's all i listen to i listen to the fame and fortune album start to finish i don't skip any track that's how much i love it it's it's one of a kind sure right o tlile mo nne ntse ko nyaka mo teng why o tlohetse aj what's ah. happening Nah, man, we just nah, we good, bro. We good. Like uh, no conflict or anything. We just, I just had a change of direction that I want, I wanted to go in, and you know, and uh, the people I was with were not willing to go that direction either way because you know I'm, I'm, I'm kind of compulsive and obsessive when it comes to my work. Like I take it very seriously, so well when you know there are certain disagreements to how you want things to be done and how they're actually done so that's the problem i, I just uh, when i want something done i want it done and i, I, I just you know so I, have like okay uh, my personality is the problem here so why don't i just go go at it alone because uh, I know what i want to get done and i'll get it done because I'm I'm a pretty crazy person, and some mm-hmm. of the mm-hmm. things I talk about, you know, I can't give you the vision that I have in my head. So when I say let's go a certain way, we should go a certain way. Do not question me. Like I, I hate to be questioned mostly, and and I want my work to be taken with utmost importance. I, I really think I'm a, I'm a gifted artist, and when I'm not treated as such, I I, I have no other way that I can be there. You know, like I, I really, I really, I really do think so that I'm quite gifted and given the right uh, home or stable that I could flourish because I got the passion, I got the talent, the skills, and I'm eager to learn. So I just left because it was time to leave, and I just had to pursue my own horizons because as far as I can remember, I've always been part of a crew, part of something. I've never actually like gave my own individual career to grow and flourish. So I decided to give myself a chance under the conditions of no rules or anything and only align myself with people who can see my vision. Okay. Eh, re tlo utlwelela threkanyana tse two ge re boa mo o tlo ntlhalosetsa pila-pila bjanong kore no o re nyaka di-details omprostana <laughs> crush on you. Gotta let you know. Gotta let you know. I've been looking at your pictures, clicking like on each and every one of them. Them thirsty guys online, I swear I'm not one of them. Got me checking on your profile, they don't make him like you anymore. And that's no lie, when you post a picture with your boyfriend, I get so jealous cause I know I deserve you more. Loving, I could give you more. I stay on my grind, I'm just stacking them Mandalas. But money don't impress you, that's why you're so special. That's why you're so special. I got a crush on you, gotta let you know. Every guy wants you, you so beautiful. Got a crush on you, gotta let you know. I got a crush on you, gotta let you know. Every guy wants you, you so beautiful. Got a crush on you, gotta let you know. I got a crush on you. Yeah, I got a crush on you. crush on you. I got a crush on you. I got a crush on you. Every guy wants you. You're so beautiful. I got a crush on you. Gotta let you know. I gotta let you know. number from your friend, think I'ma finally call ya. I just hope you love my voice. I ain't like those other boys. You the type of girl I've been waiting for all my life. You can be my wife. You can have my kids. You think I'm going too fast? No roadblock can stop this. My friends say I ain't got no chance. My friends say you out of my league, but I gotta tell the truth. It's just how I feel. Slow down, girl. You're killing me softly. Cause everybody can see that I I got a crush on you. Gotta let you know. Every guy wants you. You so beautiful. Got a crush on you. Gotta let you know. I got a crush on you. you, gotta let you know. Every guy wants you, you're so beautiful. Got a crush on you, gotta let you know. I got a crush on you. right no re buile then no um ke tlo botsisa like kore bjanong ke tlo thoma go ba more personal on prostan eh, first um eh, mlt hip hop scene o naganang ka yona growth or uh, a go iragale okay honestly the Moloto is the capital of hip hop in Mpumalanga. I don't care where you're from, I don't care what you're saying, I don't care what you and your hood are doing. we are the best to ever do this. <laughs> we are, you know, like I, yeah. I, I, I, say it boldly. Like if you disagree, like shop around. Yeah, kapa dry, then you're gonna see how we do it. We do it bigger than any other. You know, it's like you know, with the content, I'm talking like <clears throat> we are all rappers in the hood, but no one sounds like anyone. Like we are all like different. You wouldn't even believe we from the same place. I mean, like the, the, the flavor and what everybody brings to the table, the, the originality, the, the different type of subgenres within Moloto hip hop. I honestly like, you know, uh, in in God I trust, but in Moloto hip hop I put my faith in. So I think Moloto hip hop is definitely good. It could use some improvement, but you know the the unfortunate part is that whenever people uh, get a chance to do something for the culture or the general movement in Molota, they think of their own pocket. Because, but that's not necessarily a bad thing. We're all out to eat, but you know, m- more often than most, eating alone results in people not wanting to eat with you at all. You know, so we just need an unbiased, unselfish movement. That we that, that's all we need, and people who recognize and respect other people's art form and what they're worth. So that's what I think of MLT hip hop. I um, I'm honestly disappointed of what it could have been. You know, I'm I'm I'm, I'm disappointed at the money we we could have made but didn't make of the friendships we could have made but didn't make of the shows and documentaries and the and the music and hosting festivals at this venue or like in Moloto. Um, we have lost so much cash and we are still gonna lose cash because cats are simply too egotistical and think of only themselves but when everybody gets paid and when everybody's happy everybody makes money but it seems like you know people don't get that you can't mistreat people and expect to make money at the end of the day people lose faith and people don't mess with you no more so uh, uh, ho lebeletse what must we do hore at least dilo tse tshwana le tseo di change things like that man like question every individual question them like never totally believe in something or if you hear something question it fully like question it. why are we doing that uh, transparency man transparency if if eh, if i tell you that uh subza i want to throw a show i don't have anything all i have is a sound system can we make that happen? Obviously, you're gonna invite cats, and when you invite cats, you're gonna tell those cats that uh, there's no budget. There's literally no budget. We're just gonna come through, rock the stage, and there's gonna be a mad crowd. You know that uh, transparency, like no one will ever refuse to work with you because of, of, of, something certain. If there's no budget, then there's no budget. Nobody's eating. But when someone eats and others don't eat, it lingers the question of is his art more worthy than mine? Or you, you see, who's playing the puppet? You know, you, you bring me here, you get paid, I you ask me to bring the crowd, I attract the crowd, but I know that there's no budget, but you are eating. So that's the messed up part. Transparency, honesty, brotherhood, and never putting loyalty over so in other words o bolela gore go na le di-shows tse ne di rana ba bangwe like ba benefit and then the others ba sa benefit yeah man straight up i said it okay. R- run and tell your neighbors i said it <laughs> i'm saying i, I i'm th- this is it man I, i'm I'm I'm 100. I keep it 100. If if something is is the way it is, that's something the way it is. And if it makes some people feel some type of way, I mean, we can go about it. We we, we can discuss it. Like I mean, so It's no secret, but it was the flaw. Eh, it was wrong, and it's the downfall of everything. I'm not even gonna, you know, glorify it. Like, once it falls, it falls on top of everybody's head because at one time it was a flourishing movement. You know I'm saying? The sessions were a flourishing movement, but I feel like, you know, we weren't ready at that time to take as much advantage as we needed. And certain individuals like you know didn't invite everybody to the table when they were dishing out you know they didn't e, you know it's one thing to get leftovers but when you don't get nothing my dog like it, it gets to a point whereby you say nah bruh you know i do it for the love but when cats are eating then I'm, i feel some type of way yeah yeah yeah, yeah. I mean, that's just it bro. so uh, uh, uh, the session ho lebeletse di rileng for movement i mean like yo would you advise hore di-session e di boe or would you rather advise hore let's go to the sci-fi man like in terms of that you, <laughs> you can't ask me that man because <laughs> like, cause like look look bro look uh, okay first things first uh, entertainment is a business you buy your tv you buy your radio you pay your tv license you pay your dstv because you know, entertainment is a, a commodity. That, that's it. We should treat it as such. You know, it, it's a commodity in saying that people would actually pay to see entertainment. You know, so let's allow people to pay for our art. Let's allow people, let's not deny people the right to come to a show, lights, everything, you know, security, good. I'm talking like a top notch show that everybody would be proud to pay for. So session ah uh, no n- not anymore man i mean, i'm saying at the start okay it was okay because nobody was getting bread but when other cats start getting bread and we ain't getting bread then we starve and then if we starve and then we look malnutrition well <laughs> i'm saying we're still making music so i nah man shows not sessions like that's number one let's make proper shows for people you know when we give people hella shows we have way too many we have way too much content yeah let's give people hella good shows with hella good themes uh, right uh, eh, mlt like mondebele a ke sa bolela ka mpumalanga because a ke itse ka dikase tse dingwe but one thing that i know ke gore mlt like mondebele ke yona e spanang like almost every year there is about two to three projects tse e leng gore di a releasiwa but then still i haven't seen any person e leng gore o releasitse cd ke bonang gore okay this guy o tswela pele o baisitse kore rena o re bolelela ko the business part ya ya the art form Word, man. do you think ke eng ntho e o lebentle o reng tshwanetse re lokise gore eh, eh, eh, re ire like this business because black horse like last year he was the biggest artist the biggest. but then ho motlhangana le ena you don't see a big artist ne ke na le yena iso wa mpotsa a re o rekisitse about i think a thousand a thousand copies thousand plus copies maloya was the first guy ke metseng ore o baisitse tse dintšhi ne a baisitse like 300 and something copies go tla madika a banya ko disclosure but i knew gore o baisitse go feta eh, navy cat who sold about 90 then the don sold about 80 lepanta la rekisa 52 actually ke se ka re le rekisitse 52 ke ntshitse di-disk tse 52 ba mpatela maybe for boma 38 39 a ke sa gopola pele tse dingwe tsela ya ba free kora gore ke nna like the least person o paisitseng but then ka 'ira something ka yona piecenyana eo because yeah, ne ntse ke nagana via business wise then ke ntse ke dipotsiso gore like these guys ba bile big but then a te ya bona e baisitswe a ya baisiwa ka tsela do you have a team wena e leng gore o berekisana le yona or o te recordela music wa gago o te createla dipitse tsa gago o te marketela product ya gago o te baisetsa product ya gago okay first things first um, we all could use with education like how actually money works and what to do to earn profits from it i mean just because you're talented doesn't mean you have like you know money uh, you are money wise. So we just need education. Everybody needs education. You know, there are some things that people know that I don't know that, you know, like it's when it comes to the business side is about putting your pride aside and saying i actually don't know what i'm doing but i want to do this and this and this and there are cats for that there, there are cats who are specifically designed like when you have a marketing team the, the, the aim of the marketing team is to bring money out of the attention that you have received. That's it. I take marketing as that, as attention generating income. In terms of what uh, my fellow artists did or what they failed to do with what they had at the time, we're not really gonna go too much into it so tshwanetse gore botsang ke re gore re kgone go improve as batho le ba ba utlweleletseng ba kgone go bona gore okay na ke nyako ire e mistake e rileng ke subsa a ke nyako ire e mistake e rileng ke loi bafana cause e re didimana artist still ba tsamaya mo yona tsela ele e re fetileng mo yona and i've realized gore like um mo mlt mo like a re nyako go shara information a re nyake gore batho ba bangwe ba tswele pele we don't push each other And that's a true fact. That's a true fact. Like that ain't even no lie. You know what I'm saying, but at the same time, when when cats see the situation, Eliso, of not everyone backing you up, you you start saying, okay, if cats ain't looking out for me, then maybe it's about time I look out for myself. But on, on the on on a more serious tip, we need education. We need to know how money works and how to generate money. We, it's not about who has the illest lyrics anymore. It's past that. You know, it's not about who has the illest flow, who has it, it, it's way past that. That's why you, you, you have other people who are labeled whack cats uh, having more business success than the, the people we consider cats, yeah. dope because the whack cats have have prepared they have a marketing team they have a sales team they have they know what to do with the profits they know everything so know exactly what you're doing know your craft like know everything about it like that's what, what i'm saying like you know you can be ignorant on other things because they don't concern you but when it comes to what you do i mean wouldn't it benefit you to know exactly what you're doing and how to get it done and when there are successful people doing what you have done you go to them and ask them how did they get it done we need education that's it you know I'm, I'm, I'm just gonna say that we need to be educated more educated you know like it's not an age where the illest lyrics guaranteed your success now it's about do we have marketing is there a platform where people can reach you is there you know do you have merchandise do you have other products other than the music you know how much do you have a mailing list of people you know that, that you're going to send the products to or you know collect information and have people who know what they're doing. You know, like that. That's it. You, you, you know, um, in December last year, uh, I I came to you. I was like, dude, I got the illest song ever. Like, and you were like, okay, what? So what are you gonna do about it? Like, you know, I'm gonna I'm gonna do everything I can. And you said, so you're doing this all alone. I was like, yeah, I'm gonna do it on my own. And then you advised against it. You like for because every skill is learned and you're gonna have to pay like time to learn each and every skill and you said it's gonna take away from the music so i followed your advice i got uh, i sat down i organized my own team a graphic designer a video editor mm. nice. you know, a fashion designer people who I really need. I could do all these things myself, but they'll take time and they'll take time from the music. So I only focus on the music and the beats. I create my own beats, by the way, dope beats all day. Yeah. If you like yeah. the steez, cough out some cash, and I'll give you a <laughs> hit. yeah. I'm saying it's yeah. no question about it. You know what I'm saying? The dopest beats in Mpumalanga. I'm saying do From that. Louis Buffano. Louis Buffano. I produce everything I jump on. Yeah. yeah That's it. I don't do any other beats. I create my own art. That's it. Okay. Let's take a break then Herwamo ke nyaka o mpotse who do you see potential in? I would in man. MLT and KwaNdebele and Mpumalanga as a whole. I cool, Shab man. I can't be stopped. I won't be stopped. stopped. I won't be stopped. I can't be stopped. I won't be stopped. I can't be stopped. I won't be stopped. I'm unstoppable. I'm unbeatable. I'm unstoppable. I'm unbeatable. I'm unstoppable. Knock every obstacle. Rhymes too ill. Take me to the hospital like give you the truth. My boomie's been reliable, the skill undeniable. Got the punchline, so you know I'm unbeatable. Ahead of my time, so I'm spitting like a prophecy. In the building, rap is my property, I do it so properly. I blow up, tour the world properly, I'm still at the top, so ain't nobody knocking me. The last MC drink flows till the rap game is empty. I'm the chosen one, so how can they deny me? I can't be stopped. I won't be stopped. I can't be stopped. I won't be stopped. I can't be stopped. I won't be stopped. I can't be stopped. I won't be stopped. I'm unstoppable. I'm unbeatable. I'm unstoppable. I'm unbeatable. I was the best of the best. The last time I checked, I've been in and out doing rounds like a boxer. Found the mic on the moon, I've always been a rap star. Whack MCs multiply like ants, I'm the chemotherapy. Nobody ahead of me. I can see the jealousy, the negative energy. They're trying to get the best of me. Since I'm a legend, I just give them all of me. Watching them give me cold shoulders like a mortuary.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 Louis Buck Funnel. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. It's more than the beatna. Put my life in it. It's more than the beatna. Put my life in it. It's more than the beatna. It's more than the beatna. rock so every verse I overdose. Married to hip hop, so every day I hold her close with songs like these. No one I'm going coast to coast, delivery sick. Now I got the right to boast Bumalanga lyricist. Now everybody knows I gave it everything. Now my name is immortal. Still spit the hardest even when they ignored him. Still spit the knowledge that they love and when they heard it. I'm still be the man when the crowd raise hands. When I kick it back, united by the music, so we still remain fam. They say life is a game, so I got the cheat codes. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat It's more than the beat It's animal and man, I'm getting in my beast mode. Got bars for days, now I just reload. Swallowed by life, I'm in the belly of the earth. Gold wars, now you know how much my verse worth. Been the underdog, so I'm steadily climbing. Bonus star, I'm shining, iced out like diamonds. Never sold my soul, so this still remains priceless. Rap resurrected me when I felt lifeless. Brutal, violent bars, I'm never showing kindness. I had a choice push drugs or music, so I turned my music into drugs. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat It's more than the beat Nah, this is the journey. The lyrics tell the story. The pen over the sword, either way I get the glory. One man army, gotta put the hood on the map. It's all on me. Fast or slow, now I'm killing them softly. Holy water flows, I gotta be godly. Killing it so much when I ride, I catch a body. Every bar is a homie. Put my heart in the melody. The beat says it all. Props, the money, the honeys, I gotta have it all. Work too hard to build it, so I'll never risk it all. It's never been erased. Did it for the love, so my heart's in the right place. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat Put my life in it. It's more than the beat it's more than the beat now. yesibuyile futhi kubiki nefosholo extra niyazi sitholakala kuphi van rap radio every friday 3 o'clock uyatholakala futhi nakuradio biki nefosholo still every friday 3 o'clock kodwa kuradio biki nefosholo nizothola like ama-podcast adlulile like the previous podcast base sizowathola kancane sizowathola azodlala like during the week kodwa le the recent one uyithola every friday kupikinefosholo co za for i-download base uzoyithola naku-vanrap radio naku-radio piki nefosholo young lee now ke nyaka o mpotse eh ka gore mo kasi mo ke mangwe monang like ona leng potential o bona okay this guy is gonna make it or this chick is gonna make it i think this guy ke na o tlotseyang like mlt ive ayibuye there ayibe on top kuyena otlorising the flag of mlt or mpumalanga or like kwandebele who do you see as okay uh, firstly I don't even think I should I should name people. You know, you start naming someone, they start going wet quicker than you know what I'm saying. So <laughs> it's, it's it's unfortunate, man. I've endorsed people, man. I've endorsed people. yeah, know? I've endorsed people, but there's only one uh, there's only one person who came through when I predicted it. you know, like uh, and that was that that was Krypton. You know, what I'm saying on his first track, I said the boy is hungry. Like he, I, I think he's gonna shake up the game because. Uh, yeah, and, and, he proved me right. Man, I was praying that he proved me right because I, I, have like endorsed so many artists and they never came through. It's like as soon as they have a stamp from me, like they just stop kicking. <laughs> uh, they, they, they, stop fighting. So I, I'm, I'm not giving anyone props that they don't deserve. You know, I'm not going to say who has potential, but because potential and what actually gets done it are two different things. So uh, all of y'all cats, I have to like uh, earn my respect because for now, I can't respect y'all. Like I don't respect anyone except myself, man. And you know, not not saying that I don't listen to all your music and stuff, but I'm saying like come on like that there has to be something that that stands out like i haven't noticed anything that stands out by the way so i'm still counting myself like in the same pot with all of you but no no man like no one so in other words obolela hore we still gonna be in this uh, uh, uh in this level like now ha hore re tswela pele we still like on at, at the first stage we not on the first is it, day. Is it this, this uh, eh, eh, risale risathonale like at first hero thoma like 2012 heli like the session they thoma di blow up batho ba ntsha music or uh, maybe there's change from then. Okay, there's change from then. Back then if you rapped you had to really rap. So nowadays we don't know if you can rap or just you know so we, we're talking in terms of rap but in terms of music like if eh, eh, if you know you don't have to necessarily be a good rapper to get people to listen but if you actually make good music other than, than apart from your rapping skill the rapping skill has improved a lot of young guys coming up you know they yeah but i'm still yet to be impressed I, am I'm, I'm sorry i'm not impressed at all like you know cats are rapping yeah they tight but okay then looking at umbuts eh records uyakani nothuntse nkabe like ublowile up like big time the dawn nothuntse nkabe ublowile up like big time madika nothuntse nkabe ublowile up like big time so no ke nyaka ke nyaka someone e nka mo blameang who who do i blame do i blame black record for for horse blow up hwa hwa black horse do i blame uh, keep moving for horse blow up hwa madika le le le, le, le, le, le the don or ke play mabona the artist hey man like i'm saying that that same question you can pose it to me too i'm saying like okay le wena re play ma wena or re play ma aj or whichever team over no okay before I uh, answer you know over ka lebo mang hey man i'm i'm a one man army I'm, okay. I'm doing everything <laughs> independent <laughs> okay So okay. who's to play? Um, okay, uh, let's start from Black Horse. Black Horse dominated the hood. He big time. Big time. Like even my little sister and my little brother had, you know, his songs on on their phones. You know, they knew every lyric. You know, I was like, yeah, this is my boy. You know, but when it, you know, he, he had the right hype. I, I think it's Evil because he didn't have a team. You know, he can make great music, but he didn't have a team. So that's who's behind to blame? Him. Black Hurricane. Yeah, he, I I blame him for not knowing what he needed. Okay. Because you know that, that that's it. Like you you know you come through, you capture the spotlight, and the very best thing you can do is profit from it. So if you're not profiting from it, I think you're setting the movement back because we we need some rich rappers, man. Come on, dog. Like, yeah, the, yeah, you yeah. know, the picture of, of, a rapper in South Africa is a struggling rapper. You, you know, we, we need to break <laughs> that. So I'm mad at everyone who who didn't deliver. So it's not like you know I'm not mad at you because I think I can do better, but I'm mad at you because now um, there's no example of a successful rapper. You know, when whenever a kid tells their mom, "I want to be a rapper," and like, okay, show me a, successful rapper around here, you don't even have one example. So I'm, I'm actually pissed, man. He he should have blown up. Right now, he has the talent. Now I'm asking him like. Dude, get your marketing right. Get people who believe in you to support you and build your own team and get your own brand. Black Horse is the truth, man. Okay. You know? So more or blame a uh, Black Horse. I'm, I'm, I'm blaming him and. Okay, with the okay. other guys. Okay, Tony, Bra, you know, wordsmith, a genius, like you know, savage with the pen. His pen game is tight, dog. Like I respect that. I respect that. When it comes to this, um, okay, I'll uh, most cats saying, nah, man, he, you know, he felt himself too much. You know, he received too much. Uh, he got too many endorsements, and they actually went to his head. That's what they say. I'm saying, but I say, no one is prepared for fame. I'm not even prepared to. I'm, I'll tell you, dog. I'm saying, once, once you know you hit the lotto and you know people start knowing who you are, and you know people who never greeted you start greeting you, it may go sideways. bro. But if that's what indeed happened, then I think uh, it, it it built him in a way he'll be able to handle it the second time because I believe like he still has more to offer. I, st- I still believe yeah, that. I think he... he's working on something. That's what I've heard. I don't know. Yeah. Man. Yeah, man. I'm, I'm, uh, hopefully like Melton like or oh, that deliver something because I, I, really still believe that he, he's a genius and he has something to say a message to deliver you know like shake up the rap I mean yeah undoubtedly he's unique and okay um, but not absolutely no not, not absolute yeah um, uh, sh- sh- shout out to him 2012 he showed me how to actually chop up samples uh, years later i'm kicking ass um, i think i'm even kicking his ass yeah like yeah. That, that's how much i'm feeling <laughs> myself yeah. so shout, shout out to you my guy and i'm saying you you gave me the basics and, and i'm saying you allowed me to take it a step further you know what I'm saying? So yeah, in in, in my producing. So um, Marvelous the 925. Oh man, like I'm actually mad at Melton for him because dude, you got a dude who can sing and rap. A dangerous combination hip hop and you telling me you couldn't at least get uh, the the R&B fans if you couldn't get the hip hop fans to actually you know, <laughs> come on dog. no, I mean, I, th- I think I think Melton could have done more with uh, Marvelous the 925. I still believe that there can more can be done. You know, like all these people that I'm mentioning, I'm mentioning them because they are talented indeed. You know, but there's more they can do. I, I really believe that. Uh, yeah, then Ashin Tweneke but now Ashi Ibuile, freshman's year. Freshman's year. project ya ya ko AJ le wena o teng a believe yeah i i i, I was there o na le di beat tse tse o di rileng bona most def man most then def. how was like uh, uh, uh, working with the guys bako AJ and okay um uh, going uh, through the whole project okay it was uh 2014 um I produced actually two like CDs for for AJ the first one was the interview by Frigatoric yeah. yeah, and the other one was was uh, freshman's year, and I, have got like great tracks on on both of these tapes. So it was yeah, it, it, it felt good working. I, I loved the energy. I loved you know the energy the guys were giving. You know, eh, eh like when I brought beats, they would write them and record them. So yeah, it, it, felt good, like great energy, like great energy. I, I loved working on those projects. I'll always be thankful that I, I got the opportunity to contribute to those uh, to the debut project. Yeah, AJ, I'm, I'm, I'm glad, bro. I had fun working on that. Okay. mfowethu awuthisithathe ibreak kancane silalela umculo meanwhile uluyi bafana aphendule ifoni yakhe kudalelwe kikhala let's go <laughs> negosha bakalimplisco come out noshakira nekubitsa waka waka speak all night on the phone till the sun come up now it's game over the time's up Late night, goody cooning, kishapa checkers, treat you like a princess. Your friends were jealous, never did you wrong, I think you truly careless. Thought you were the one, handle men and men. You told me I was the one, you giving all you love. I gave you everything, all I had, kisses and hugs. Usazeli saka. I gave you all of me, now Kiribusa. Gave you all of my heart, Kiribusa. I gave you all my love, Kiribusa. Back then I don't know Kiribusa. Kiribusa. Kiribusa. Kiribusa. Back then I don't know Kiribusa. Kiribusa. you all of me. Now Kiribusa, gave you all of my heart. Kiribusa, I gave you all my love. Kiribusa, back then I don't know Kiribusa. Pare se se nkganang se nthola morwalo, I know I should move. all but unsinyirise nako you took the first step off the way kirihato i know i should start walking to kinako i keep asking the question why will pilo so when you give everything but she wants more my old lady saying wanna go tla fola ke leka go phela bophelo ka ntle le go sola ba re o money no she upgraded to a new man when usale mo nah man i need a new plan it'll never be like it was back then i gave you all of Now Kiribusa gave you all of my heart Kiribusa I gave you all my love Kiribusa Back then I don't Niribusa Kiribusa Kiribusa Kiribusa Back then I don't Niribusa Kiribusa Kiribusa Kiribusa I gave you all of now, Kiribusa. Gave you all of my heart, Kiribusa. I gave you all my love, Kiribusa. Back then, I don't know producer telling everyone that you better off. I guess what we had now is dead and gone. Now I'm picking up the pieces right off the floor. I live with the fact that you walked out the door. Only left with memories. Kisetse ka dinepe. Lerato ke Titanic. I know like it's a gap. But she took my heart from my chest. Ka se We started this in high school. When you would call, I would say I'm busy. You think I'm rude. When a person gives you all the love, never take me for a fool. Ka tsamaya ka bona. Botlhoko ba ntse sa ke sa lora. I gave you all of me, now Kiribusa. Gave you all of my heart, Kiribusa. I gave you all my love, Kiribusa. Back then, I don't know Kiribusa. Kiribusa. Kiribusa. Kiribusa. Back then, I don't know Kiribusa. Final. Ah! My girl showing her new design. Who knew that I would be to my success is do or die. I'm from a village, a country where many don't make it. Success is sweet, but many don't get a chance to taste it. Eyes blurry, vision clear. I'm glad that I made it here. Made more money in a month than I used to make in a year. Gold crucifix hanging on my neck. I'm screaming, God is good. Mama, I'm a dreamer. Put my faith in it. I'm a believer. I've been fire. All I ever needed was a lighter. other. They see life is a battle from the start. I've been a fighter. Made it on my own, yeah. Now I'm sitting on a throne, yeah. And I'm feeling like I'm home, yeah. And I'm chilling on a throne. Oh, I made it all alone. Yes, I want the finer things, focused on the money, but the ladies want some wedding rings. We just tryna live like kings. Yeah, that's royalty, standing at the top, but I swear there's more to see. Keep it 100, so then I must keep on adding up. Whole time heroes, we some biggest tryna get the cake up. We lead by example, so the young rappers wanna be like us. Still, in God we trust. I've been at the bottom, never touched the bottle. I've been. Ch- chasing dreams until I caught him. Tell him I got him. Tell him I got him. Made it on my own, yeah. Now I'm sitting on a throne, yeah. And I'm feeling like I'm home, yeah. And I'm chilling on a throne. Oh. sibuyile futhi ene eh, kwamanje sesizokhuluma ngebeef mm. beef eneyirahala brawaka eh i think last year yeah last year what's your take on it you know like cats need to understand that you know when you get lyrically whooped you've been lyrically whooped then it's time to redeem yourself rise up you know a lot of rappers lose battles get dissed, but still are able to come back in spite of that. You like, yeah, like, so cats need to understand. Like, I don't think the the the local hip hop scene is quite educated when it comes to battle rap and diss tracks. You know, like, yo, like I think like these guys are primal. You know, like, ah, I'm Joel, lo, ngizocula ngam. Ayikho ama subject la acula ngawo. you know like you know people are more eager like to prove their street cred than trying to prove their skills on the mic and which is you know we're not at that age man we're not at that age you know everything is fair in love and war and when it's a war who's to say what not to say so i'm saying you know cats gotta like learn the art you know if i have a problem with you and we are both hip-hop artists remember like you know open and close quote hip hop artists. We should be able like you know throw down like uh, I send heat your way, and if it burns you, you can send it back, and if you fail to send it back, it means I won. You know their issue got resolved lyrically. So I'm I'm ashamed of what happened. I would like to distance myself as far from the incident as I can because that that ain't what local hip hop is. Like we, we, we don't just you know walk around like throwing hatchets and pangas at people. Like we, we're, <laughs> not savage, man. We know we're not like that. We're not like that. We some we a bunch of rappers making good music and hoping that the world listens. Like violence is not part and parcel of that. I, I, I seriously condemn what happened. You know, like beef. I, I don't beef is beef when when it strikes then it's good but when beef is beef and you know I like people wanna do bodily harm onto others you know aggravated like assault on each other then I begin to question what are we actually doing are we actually you know doing hip hop or are we inciting violence in the name of hip hop remember you know if anyone can fight but it's what you're fighting in the name of that really matters. So cats shouldn't fight in the name of hip hop. You know, if you got beef with someone, handle it outside of hip hop. Don't include us because kids listen to our music, kids follow us, kids actually want to know what we do, and we're not trying to influence a generation of people who are, you know, violent, violence inclined to solve their problems with. So, no, I condemn it. No one should you know lay a hand on anyone in the hip hop if, if if if you can't respond lyrically then let it go you know but if you can then pursue it but do not bring violence into it that's all i'm gonna say about the incident no names mentioned but i can mention them if you want to you know no i i respect yeah. that i respect that uh, and then you know i i, I see something happen like nentse ke ke ke ke ke ke ke dipotsisa yona ke ipotsa gore okay if like now now now if it had to be gore go be le this track who do you think o deserve who who who this you mm. hey eh, man everybody everybody <laughs> why everybody, I <laughs> mean, no like, like like now isn't like yeah, now like, who like really deserves to be dissed currently now who deserves to be dissed I don't know, man. I told you, man. No one, <laughs> no, no, no, one is impressing me, man. Yeah. Maybe if like there was someone, uh, I, then that's that, that's the reason or who believe this trade because there's no one impressing. Yeah, no one is impressive, and we we want to test each other's, you know, level of skill. I want to test, you know, how much of a lyricist are you? You know, how much of a lyricist are you behind those hit tracks? You know, how much of a lyricist are you behind, you know, those, you know, high top sneakers and you know like eh, expensive shirts can you actually rap or you just you know we want to test your level of skill but uh, nah man people should just make songs nobody's ready for this okay. nobody's ready like they, they're not ready for the type of lyricism it takes to to keep the game exciting the game is not exciting because cats don't want to accept that lyricism is lyricism. There are people in hip hop who will never make a track, who are born battle rappers, who don't even crave going somewhere in the music side. They only want to battle. There are people who only want to scratch. There are people who only want to do certain things. It's part and parcel of the culture. You know, if cats understand that, you know, if you want to be, you know, a studio rapper, that's cool. Keep it there. But there are other cats who actually do this, who really do this, you know, like I'm saying, who don't actually just, you know, throw threats on tracks, but there are actually rappers who actually battle and bury their opponents like that. Okay. So, do we have uh, uh, that type of rapper here, or man? Uh, Maybe years to come, uh, we will find <laughs> someone like that. Yeah, I we we do have rappers like that, and I'm saying I've uh, I've I've killed quite a few. Yeah. You know, I've killed quite a few. Have you uh, been killed? Uh, yeah, once. By. Um, by Rod Nation. <laughs> That's it. Like uh, it's it's a two-one. I won two battles and you won one. Yeah. So yeah, yeah. that's it. So I'm still ahead. I'm still ahead. So regardless of what what, what others said, when you won, you won. Yeah. And he knows yeah. it. I'm saying, homie, I, I've been that guy. You know, I'm not to be contested. I'm not to be messed with. I really do this. Okay, and then like normally ke rata ho ho share di link tsa di competition. Uh, so can you go do you like enter competitions that you see like that it, that are hip hop related or music related or maybe norai nah, competition man, no. then wafitisa yeah you know you know me um, I'm, I'm greedy like I'm greedy like that like I'm I'm on anything that might yield some fruit So if anything I see, so I, I entered the 10K challenge. I go back to the city. So I'm still waiting to hear back from that. I believe in grasping every opportunity. Okay, have you been to back to the city? Um, okay, um, I'm ashamed to say no. I'm ashamed to say no. Are you planning to go? Yes, I'm planning to go this year because this thing is happening right here in our country. Other people like you know cross borders to come and see us, and you know we just chilling here like eh. you know like it's about being ignorant with things that are happening in our backyard and when cats start getting shine from those things and we like who's this cat like you know we, who the hell does he think he is to coming into our territory and taking what should be ours you know like and where and the the truth is we never took advantage of the opportunity that existed so one of the things that i would like to do is start knowing what the hell is going on in my own country, you know, and, and start attending certain festivals to know why are they doing them and how can it benefit me as an artist. So yeah, that's what I think. Okay, drugs and alcohol. Drugs and alcohol. What's your take on drugs and and, and alcohol, especially with the artist team? Because like now, ngabala the artist tse kae? Tse 5. se ne ke ipotsa gore okay these guys are gonna blow up but they all like ke ditawa no sorry go bolela bjao but then that's what i see okay. the guy onwa more than a ngwana do you think that's healthy as an artist hey man it's never been healthy to put everything over the art form because once the art suffers you yourself as an artist you suffer so drugs and alcohol. No, you, you should have said sex, drugs, and alcohol. Actually, you know. Okay, sex, drugs, and alcohol. Sex, drugs, and <laughs> alcohol. yeah, yeah. So yeah, m- mostly sex is our downfall. Yeah, downfall. You know, like we go to the shows, you find pretty women there. They like your music. They you know like your so. Knowing that as a guy, you know, it, it's every guy's wish to have, you know, be worshipped by the other gender, you know, the other gender. So when that actually happens, there are ways in which like it just catches you on the blind side and you're not actually prepared for what you wanted. So and drugs are It depends on what kind of drugs dipatše bjana cause like i know <laughs> <laughs> ke itse di-artist tse baya ke meitse this guy wa fisa peter ko stageng kwa dipatša di bethile o lebetse diline patše bethile o lebetse diline molomo o stick ao a itse ore o iragaleng go drydraydry ka molanong and ya ah. and then ba bangwe ba dibiri eish banna ba betha setswetla mona rappers <laughs> and <laughs> dressing now stop so, that. <laughs> so yeah like yeah. that's why Kinyakuitur, what's your take on that because like, ah, like uh, ah. last last show yeah i think it's the last show kibitsitse black and then yena abaletheke hayo okay yeah love yang and then adipatcha zangayibolela e but then ho abolela something se e leng gore se se bontsha gore okay it's off but then nginakuyithi from wena what's your take hey man sex drugs and alcohol can be our downfall if not monitored they can be the most destructive things or they can be just for recreational but you know when you are about to perform or have been booked or appear somewhere because you know a, a good performance is good for your name a bad performance is actually taking away from your name so it depends, you know, like you can't get like skyrocket high. you know, there are times for everything, you know. Nothing is either good or bad, but the timing and the place. It's a time and place kind of thing. So, yeah, that's all I'm gonna say. And you know, it's it, it, it's harsh because to some people it's the first time they see you, and that's the impression that they have of you, and you're not really like that, but you know because that's the picture they got yeah, yeah. that's the picture they got so the hardest thing ever is to you know reclaim your reputation so amen just do what needs to be done when it needs to be done that's all i'm gonna say but all these things are gonna be the end of us if they are not you know like checked so that's all i'm gonna say sex drugs and alcohol bad for an artist if you don't have discipline okay re tlo dlala music nyana and then he re bomo re tlo re tlhalosetsa ka english versus vernacular rappers word sure. Louis Buffano. You don't want, you don't want, you don't want girl. You don't want, you don't want, you don't want girl. I hope you know what you want me, I can You got hundred degrees, you know you hot. It's been a while. Are we breaking up? No, we not. We got roses and kisses. I wanna make you my missus, making moments, taking pictures. I'm fulfilling all your wishes, girl. We can make it, we can make it. Let's try. Are we okay if you? got me, I got you. That's all we really need. I tell them you're the best. They saying that I'm bragging. Okay, listen to my voice. Ignore what they saying. All we got is each other. Love conquers all. I'ma love you forever. Time is all we got. You the one, you the one, you the one girl. You the one, you the one, you the one girl. I hope you know what you want. tell them you're the one. No playing around, you're exactly who I want. With you, girl, I'm stronger. I can get through any struggle. My life is complete. You are the missing puzzle. Girl, you my equal, you my partner, you my better half. Girl, your type of love, your type of love, I gotta have. You're the one, you're the one. Biggie for sure. Biggie for sure. Biggie for sure. See ya underground. See ya underground. Yep. Got a lot of girls by Twitter stock. A lot of pretty ones by Twitter stock. All I do is ball by Twitter stock. I'm just having fun. How I flop. Got a lot of girls by Twitter stock. a lot of pretty ones. Body to this stock. All I do is ball. Body to this stock. I'm just having fun. Ahora flop. Check porque vaya alemán. My girl looking like Ibonang. Got another one, I call it Beyonce. She make me feel like a presidente. The sweetest dog, I'm a shop owner. Row, row till the night is over. I'm too crazy, blame bipolar. Girls in my circle, now got corner. We in the building, says corner. We pose for the cameras like it's Aletona. Can't you see that I'm really a boss? All of these lames better get lost. All of these girls like a beauty pageant. I got respect, they know I'm a legend. They know I'm a legend. Yep. Got a lot of girls, body triste. A lot of pretty ones, body triste. All I do is ball, body triste. I'm just having fun. I when I flop. Got a lot of girls, body triste. A lot of pretty ones, body triste. All I do is ball, body triste. I'm just having fun. I wanna flop. This is my movie and I'm coming soon. Came here to eat, so pass me the spoon. So high, I might land on the moon. Living life like I'm bulletproof. I got machine one yeah, and I wanna shoot. Money makes me caparelli suit. I'm like, Boza no no. All my girls bascono. Only cans I need in Gutu. Girls love me, I love them too. But ain't none to it. Boy, I do this. My gang wanna know how do I do it? Girls, girls, girls. Mañana, mañana. True boss, ke batla mapipitlana. Got a lot of girls, but Twitter stock. A lot of pretty ones, but Twitter stock. All I do is ball, but Twitter stock. I'm just having fun. una flop. Got a lot of girls, body to the stock. A lot of pretty ones, body to the stock. All I do is ball, body to the stock. I'm just having fun. I wanna flop. Got a lot of girls, body to the stock. A lot of pretty ones, body to the stock. All I do is ball. Like this stock. I'm just having fun. I wanna flop. Got a lot of girls by the tourist stock. A lot of pretty ones by the tourist stock. All I do is ball by the tourist stock. I'm just having fun. I wanna flop. ya sibuyile kuseyona ipiki nefosholo uyazi ngabaya no-louis <coughs> banu dopest producer dopest rapper um, from yeah, mlt what can't i do <laughs> nomprosta <laughs> yeah so uh, uh, uh, like uh, uh, uh, uh, last year actually not last year since mlt hip hop e thoma like nkare ya pusha like the movement e pusha ke ke ke ke realize itse hore like english rappers look down upon like the vernacular rappers wena what's your take on vernacular rappers because like i hear like most of your raps are in english um not necessarily man not necessarily yeah but most mm, no i i i'd say i I'd, i use every language but like Setswana yeah, Zulu yeah. and English i'm uh, i don't know what what i want to be classified as cuz you know, once I do a track like in Stwana, like everybody wants to call me like, you know, you are a Motsuakolista, yeah. We already knew you were on our side. Like, no, I'm not on your side. I just happened to use Stwana, you know, and, and then uh, I do like, you know, scripts and writtens in, in Zulu and everybody wants to claim you are ah, they got that's kasi rap, Stwana welcome, yeah, you know, but and then when I do like English ones, uh, eh, ah, yeah, one. yeah yaqala manje sijikela you you going to your pretty boy kind of no man it's not like that I, I don't think language you know it's it's about what you spit and just because you spit in vernac don't mean you dope yeah like yeah. It, it, it's clear as that and just because you rap in english doesn't mean you dope like that you cannot take cover under a language if if what you're doing is not dope it's not dope doesn't matter in what language you you're doing. And so I'd prefer to listen to the level of skill in, in what you're doing, not actually in what language you're doing. Yeah, so uh, no man, like if if you if you're an English rapper and you look down on Vanek rappers, then shame on you, man. Like the, this is hip hop, and you you might miss a chance to you know to blow up because you you have certain prejudices against uh, you know languages and stuff. Language has never been a barrier in hip hop, you know. So it, okay. it, it shouldn't be like respect both sides, man. I'm saying. So and then if you can't if you can't do mutsuako, don't be jealous of other kids who can do mutsuako. You know, if you can't do kasi rap, don't be jealous of other kids who can do kasi rap. And hey, if you can do them all, then welcome to the new Bafano Club. Sure. And then uh, uh, now I want to know what's your take on this, uh, like educated guys. Uh. Okay, let me say educated hip hop heads who think they are dope rappers just because they can rap in big English words. Hey man. Hey. So what's your take on that now? Okay. Um. Th- this is it. I I believe. Do you take them as rappers or is that those guys are just intellectuals who, like, were forced down? ka re bona ba ruteile ba bona ba khona bolela english e gima ba re ke bo mrepa ba re ba dope cause like those are the guys ba bona bao ke bona the core ya gore mentshe ba nyatse veneka amen like yeah disrespect is everywhere it, it's just flying left right and center you know like but for me uh, it, it, it really affects the, the relationship between those ones. Remember, every kind of rap style has its own listeners. So you know just because something is not for you doesn't mean it's necessarily bad it just means that it'll be accepted in the you know in the cult that it's accepted in you know not necessarily your clan so everything has a market and people are not the same they're geeks they're nerds and you know they're swag guys they're gassy guys every type of person can relate to whatever they're doing. So to answer your question, yes, I think they deserve to be called rappers in their own right because they have, if they're doing it and people are listening, that it means they like what they're doing. So. Uh, to be quite honest with you, like most of these guys, since they've got no flow, no rhymes, just big words, big scary words, guy. Like, yeah, yeah. put this on one or yo, I wonder the man or mara hey you know what happens so that mutho usale mrepha obyan ah that guy bro he's rapping he's <laughs> rapping wait you know still rapping let other kids rap <laughs> ah, why don't you want to let other kids no, rap? no no no okay. no nginika nike take your home pega yi pega yi you know like because uh, like now immediately ke sa utlwe rhyme ke sa utlwe flow then ke put is it poetry or oh, is it speech or oh, go iragalang gore a ke sa tlhaloganya okay um it, it goes like this uh, my formula is to be to be understood that's it my i used very a, a simple formula i put the music first and and everything can come second so yeah, you, you, know, I still keep it lyrical, but I make sure that uh, these days I make sure that music is more important than anything else. Is the it, it, it can it be called a hip hop song? You know, song. You know, I actually so these days I make songs, but I still am able to incorporate lyrics into you know, like you know like witty lyrics, you know, like hardcore lyrics from here and there. So. Uh, to, to, keep it interesting. But in those cults, there are people who get together and criticize others to feel good and yeah, those are the guys that me, it makes them feel like better than other kids. Yeah, but now I wanna flow. Okay. Yeah, man. So I, I keep doing you, Big Wood. Yeah. Guys, yeah. <laughs> okay. And then, will we ever like uh, hear a diss track from you dissing someone? Ah, uh, hey man, I won't say no and I won't say yeah, but for now, like the, the focus is music, man. I'm, I'm I, I, I think every I think it's much more worthwhile. It depends on uh, whether the person rubbed me the wrong way. If you rub me the wrong way, then you don't get it. Like seriously, like you, you, I'm, I'm not to be messed with. I'm, I, I really do this. Like, just because I have chart topping tracks, don't mean I can't spit. I actually spit. and just because I, rem- I I wouldn't respond maybe to somebody doesn't mean you know I'm I'm a lyricist so do not test me you know and when you test me I might be too busy making music to respond so <laughs> uh, take whichever answer you like but I answered both ways yes and no <laughs> okay sharp sharp let's take a break then Nero Wamo o tla botsa mentse gore ba o kry-a bjang sentse re yela ko mafelelong Yeah, man. I should you're big enough for sure. Let's go. since waiting for this day. Yeah, now look, it's finally arrived. From the streets to the burbs to the hood. United we stand, I knew that we could. Look at each other with new eyes and see the good. Rainbow nation, but black is my color. Sun of the soul, but I shine like no other. Different skin tone, everybody my brother. Whether you chilling or drinking or just taking it easy, we could believe. Different colors, but the blood remains red. We all bakers, trying to get bread. Sending God prayers and praises to bless the different color races. Everybody knows music universal. Every culture we dance, no rehearsal. We keep our stories verbal. Face every challenge and jump every hurdle. So we just move to the rhythm. I'm talking, dancing and singing. So we just move to the rhythm. I'm talking, dancing and singing. blood of a warrior and the mind of a scholar. No slave chains on my collar, no Twitter, but we all follow the dollar. We all got ups and downs, roller coaster, we humans. Searching for humanity, trying to raise kids. In communities, I found the answer. The secret is unity. Follow no leader, but we following our hearts. With new eyes, everything you see is art. It's a rainbow nation, we'll never be apart. With new eyes, everything you see is art. It's a rainbow nation, we'll never be apart. heard that devil talking in my ear. Losing you, my worst fear. They probably thinking it's my fault. You don't trust me at all. Bees pointing out my flaws. Straight from the top when I fall. Let me light my cigarette. Live a life with no regrets. They say you don't know what you got till it's gone. You never get it back. You say I never fight for you. I thought I meant the world to you. When things went wrong, I would run to you. Even gave up my pride for you. But I guess wasn't enough for you. There's nothing more that I could do. I got a lot of girls, but not the ones that I do want. It's all part of life, everybody's looking for that one. Acting like I don't got feelings, popping pills, I'm high on the ceiling. Where the broken hearts go? It's something I need to know. When my heart turns from fire to snow, I know it's my time to go. In love with Medusa, watch my heart turn to stone. My heart full of hate, my head filled with your memories. Can you relate? This thing is taking all my energy. I loved you once, I don't wanna be your enemy. All of this time I've been searching for you. I'm searching for you, for you. eseyona ipiki nefosholo bafethu niyasithola ku-twitter at piki nefosholo yazi manje sekuyi-radio piki nefosholo ayisahambi kwi-podcast kuphela uyasithola kuwebsayithi yethu piki nefosholo co za uyasithola kufacebook radio piki nefosholo um uh, eh, sinamapheji awu-two ipiki nefosholo extra ne-radio piki nefosholo yangifrostane yangilibroka yeah. bokerakayo batho ba if banyaka ngoba in contact with young lady okay man uh, it's really simple you know like my my name is spelled L O U I S E not not Louis uh, like with just an S mine has an E at the end and Bafano it's B A F A N O Louis Bafano google me you're gonna get me at Facebook Louis Bafano on Twitter Louis underscore Bafano on Reverb Nation, Louis Bafano. You know, like, you know, you just say reverb.com slash forward Louis Bafano. So, so and I won't get him more WhatsApp. When. uh, you know, WhatsApp if you want to buy a dope beat, but you know, we don't WhatsApp to say, hey, but hey, hey man, I, I, I don't care, man. Like, I'm, I'm going to drop my numbers whatever you uh, need, man. Uh, you next know, time, also, I would drop it. Just like with this, course, I'm gonna market myself. Because that's time you take with some motor, go crack car, more WhatsApp. Kan lah hanya nah hanya ni awak. Oh, lah benda girl. azange jika jika straight uh, whatsapp so tinatwek lona amukiriyara nasinamaka yeah like truthfully, like you get me on on every and for bookings, you can get me on 074 829 5839. That's it. I said 074 829 5839 for bookings, beats, or if you want to collaborate, I'm always open for collaboration. So yeah, you can just highlight me or Google Louis Bafano and you're gonna get me on all social networks. You can also find me on boza.mobi.com slash forward Louis Bafano. Yeah, you're gonna get me there and you're gonna be able to buy my tracks on the SMS store. Yeah, and I also have my mobile Android mobile application. You can also visit my page Louis Bafano. Yeah, Louis Bafano fan page. You can find it there. All the information, my, my mobile apps, my merchandise, videos, mm. everything. Just yeah, I'm also on YouTube. Like check me out, man. Check me out on every social network. I just gave out my numbers. I just gave you the social platforms to find me at. And if you're gonna complain that you still don't have dope beats, then my nigga, that's your fault. <laughs> Got bread though. You know I'm saying? Come with the money. You know <laughs> yeah, yeah, yeah, yeah. I, uh, I have a very pretty chick that I need to, you know, high maintenance that I need to take care of. So when you want a beat, come with the bread. Yeah. Yeah. Okay. And then uh, from from here, where are you okay. heading to? Okay. From here what on, can we expect in the future? Okay. Um. For this year, you're gonna expect Fame and Fortune and the DVD, and then after, I'm I'm gonna drop a free mixtape called the Backpacker Mixtape. That's I'm gonna drop that anytime from now. anytime from now. It doesn't have a release date. You're just gonna see it online, and you can still find it on PDN official. There's gonna be like when I drop it, I know that Subs is gonna give me a shout out there. So right, yeah, right, man, right. you know, sup- appreciate the support. It's all man. for for for for NFT yeah, and, hip hop. And after I'm I'm gonna drop up towards four projects. I'm gonna drop the Fame and Fortune, Street, you know, Backpacker mixtape, and then I'm gonna drop you know, the motivation tape, the motivation tape with all of my best bitters, the people I only respect, usually my selection of people who deserve to be on my dope beats. Then not everyone. Itloba ke itloba batho like bamu MLT or is it's, it gonna it's, just it's, be... it's gonna be everyone that I know that they can spit and that they have the right to be you know like shown like uh, have the right to to gain you know exposure the people that i really feel that people are sleeping on them yeah so i'm gonna give them a chance it's gonna be a tape with hardcore louis bafano beats if you know me i really go hard you know and that's it like you're gonna get only dope beats and content and then i'm gonna also drop a beat tape just Niger. just because i can just because yeah you know i'm always producing so that beast that that get left behind. You know, you can't kill every beat that you make. So. Um, I'm, I'm deciding like to put them on a beat tape so other children can listen or decide to write something and then mail it to me even at gmail.com louis bafano at gmail.com you can mail me if, if you you know wrote on one of my beats and you know i'm saying you might be just what i need okay so no eh, re la ko mafelelong a show eh, o tlo re dropela itsenyana but before ke nyako go bea on the spot awesome. eh, ke feature empšha e ke e thomang unfortunately e tlo thoma ka wena Amen, I've been a <laughs> pioneer. so, uh, uh, uh, like, na le a list ya bomrepo ba 5 from MLT. Ke bitsa leina la hae and I expect like wena o tlo bolela either one of these like dope or whack? I don't know, maybe. Maybe dope or maybe whack. Ah, uh, no. no. I, am the wrong person to ask. like, I'm, I'm the wrong person. Like, I'm the wrong person to ask whether someone is dope or whack because I find everyone dope. Like, I don't know. I respect the effort they put in the music. Okay. Uh, no, no. More like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, like, I uh, thank you for specifying. It has nothing to do with your music, and yeah, absolutely everything to do with your level of lyricism. And yeah, yeah, let's go. So number one, MPK. Dope. Roderick. Dope. Shady Gizmo. Hmm. Shady. he's not giving me enough to rate him. I, I, currently, I have not heard. Uh, Arsa, explain. <laughs> Arsa, explain. Uh, maybe though. <laughs> NK. <laughs> I uh, know. Ah, eh, ah, eh, like go botsa gore i'm gonna put you on the spot hey, eh, bro, this is the spot like who you feeling and who you not that's it okay um i'm feeling his music uh, he's not a dope work good song maker dope work good hit maker <laughs> what does that supposed to mean it dope mean, work it means he, he, he makes good songs lyrics lyrics still gonna be dope. Okay. Yeah. Last one. Rough Cash. He hasn't given me enough to, to rate him. Like seriously, I only heard curse words. Like, ah, good little Rana fella. I haven't heard like. I, I need a full project like to determine whether someone is dope or or, or, or whack. So all of the people that subs are mentioned, I just come on, man. Like hook me up with your project so I can know whether you dope or not. Like that's it. You know. So Rough Cash he hasn't given me enough. I think Rough Cash is dope. <laughs> I think, I think, like, because ah, ah. I remember this track, ah, like a letter to hip hop. So yeah, it was pretty heartfelt, man. I felt that track like 100. like I, I felt that track. So I really feel that underneath like all of those footsex and you know big swear words, I think there's actually lives uh, a dope lyricist and all of I, I like besides the antics and uh, a dope lyricist or a dope music maker and a wag lyricist. Mm, he's able to make songs. He is. He's good at that. Um, Nah, <laughs> you got that Si balada yeah, la presta. Okay, uh, okay, go to repeat your play better. Yeah, yeah, man. Uh, you know, bruh, like you know, pushing promotion even brought my own beat. Yeah, I'm saying that I'm gonna spit on. Yeah, that, that's it. I'm just gonna leave you with a few bars and just follow me everywhere, man. On Twitter, Louis underscore Bafano. On Facebook, Louis Bafano. 0748295839. Get hooked with the best beats on the southern hemisphere. Okay, e re ka tlo bethele beat ore bethele uh, 16 yana ha o 32 then re bua mo a re sa off ra laela ra zaiya emanyana uh, but the beat is so dope i might not rap on it like nka rekisa yona fela so <laughs> i'm warning you ne <laughs> shop shop re re bua pila so marwana me peace man Eat that. Billionaire for sure. Billionaire for sure. Billionaire for sure. Billionaire for sure. See ya underground. See ya underground. Yo. Live from Billionaire for sure. Yeah. With Subza. Uh, what up, homie? I see you. Hello, yeah. Hello, Let's go. Uh. Bring it back now. Louis, final. Uh. Uh. Mama, I'm a dreamer, pursued all my dreams. I'm a dream seeker, never been the crowd pleaser. I march to the beat of my own drum. So you can tell the bands make him dance, so that's why I hop on stage and say, Here's a drum. Make sure that when I come through, I make a pop, I pop off, no guns. I make sure I murder them while they having fun, cause that's the best way to put inputs to seeds. Come through like you know the seeds. You know what he's been through. You know how he kicks it. I've been the truth with every script. I've been the truth with every lyric. Allowing no visitors on the mic. I hold the mic on my own. I'm in my own lane. I don't even gotta try that hard. I don't even gotta be that hard. With this much living, I don't gotta die so hard. Yeah, I feel like Bruce Willis. I feel like I'm careless before the divorce with Nas. Hey mama, I'm a millionaire. Can you check me out? I know it ain't fair that I got these beats all in your ear. Yeah, let the beats bang. Let the beats bang. Let the beats bang. Yeah, I tell, I tell him, I tell him, I tell him, I tell him. I just turn the beat into a hook. Performing and being a forcial, you can tell that I'm a minor. I'm rapping all these rappers. which is minus. Lyrically sodomize rappers with the mic if they think they the shit. Ah, yeah. I told him with the strength of Goliath, overtaking everyone in my own lane, so I can tell that when niggas come, they put on the airbags, cause they crash dummies. I smash honeys, always using rubber, never like the rubber bullets. I gun down niggas and protesters. come through, niggas know they can get the efforts. Like fucking heifers, but I've never been racist. I come through cruising in a Lambo. <laughs> I guess I'm a racist. Yeah, I got those kind of what the fuck lines that come into your mind. Yeah, let the beat bang. Let the beat bang. Let the beat bang. Ah, let the beat bang. Ah, the beat got a hook, so I guess You just looking at your screen like I wish I could see him with just one look. Earthquake flows, I got the whole world shook. I spit tsunamis, test my flow's Japanese. I swear when I come through like a samurai's. A thousand guillotines when I cut it. A thousand rap samurais on the mic, cause I just don't cut it. Aye, man. I, yeah, I. <laughs> I don't even gotta rhyme no more. The beat's too <laughs> nice though. Alright. Alright, listen to the beat, man. Listen to the beat. Louis Buffano. Yeah. Check me out on every social network. I was just having fun, man. I was just having fun. Having fun with the beat. I mean, the beat's so dope. I don't even gotta sound dope on it. That's how much I trust in I. Salute, man. Signing out, being a for show. I've been here, I did it. Now you know what it means, man. Louis Bafano. Hayi. Yeah, loyo Louis Bafano uqeda ukushanga amaline wakhe. Nyang Frostan. Barafan me. Hey man, that was choppy. I just said what the hell was on my mind. Didn't even yeah. rhyme. You got a problem? Hit me up. <laughs> bantlhatsabantlhatsabrafane baya danke gore o tlhaelele um eh, ko pigine fosholo amprostaman louis bafano bafano komloto abutatume abutaleba abutadimakatso let's do this this guy kabuti so eyona eh, tshwanetse ba o tlhompe maloma eh. karabo ke maloma sthembiso ke maloma sia i've been that guy right uh, eh, no re tlo tswa ka track ya hao eh, the tribute track I did for, for yeah, our class kopela before re dlala track kopela just o no o no mpeya hanyane maybe ka relationship o no o na leng yona le le cryptin and uh, i man i man you know the guy i would say like the uh, the only person like who kind of really got like who, who really got to know me as a as a producer and as a person in general. So like yeah, we, we used to spend time and stuff discussing music on end, you know, he was unselfish with opportunities. If he had found something that he would like you to jump on, he would come like Louis man, your beats are the, are the truth. I've got this new site that I want you to be on, visit it, upload your beats to, you can sell them there. He, he was unselfish with, with information, especially towards me, man. You know, I'm just I'm just sad we, we never did anything significant together. But you know what I'm saying? He, he was my homie, man. That, that's it. Uh, you know, the, the most honest guy ever. You know, good or bad, he was honest with uh, with all his flaws. He, in fact, he, we kind of made him untouchable in a way because he embraced all his flaws. He was a he was a real friend to me. I mean, I mean like where we weren't homies, like we would go out maybe drinking together or you know just we talk music. That's it. He, he loved working, as obsessed as I am with working and and stuff. Yeah, it, it's also another reason why I left AJ. I'm a workaholic and I give the mic no chance to breathe, and yeah, it's unfair on other kids. So I <laughs> decided to leave. uh, <laughs> you know what I'm saying? But that's it. I'm a workaholic. He was a workaholic. We, we both understood how music works and were never satisfied in what they had achieved. They wanted to achieve more. That's my homie, RIP, man. Till I see you on the other side, man. I'm saying. Yeah, ne, eh, no something kabe no ratama, but can you go with like this is the like the last question. Yeah, man. Uh, 2012, 2013 like Hanshin Orho performer SK was with you and like I think yeah. you guys made like a dope combination. Are you still working with SK? What's what's happening? Okay, man. What's happening? Because um, like who like that's me ke nna bjano go oh. eh, i think into the like all these new age kids sk is the dopest word man my but whole, i don't think o kry o kry o kry chance e ya hore okay ba a tswe or ba montshe i don't know ho dilo di bereka bjang a ke itse hore ke eng but from yeah. the track tse sentse ke di tlolletse sk is a, he's a killer. He's a beast. He, he's, a, he's a killer. You know what I'm saying? One thing on his mind when he hears a beat, let's kill it. You know what I'm saying? He was always eager to work. I had fun working with him, but you know, like as as the time like went on, I, I discovered that. Uh, you know, I had to find like who Louis Bafano is and what do I like and what don't I like, what kind of music I prefer. Because you know, like uh, you can only spend so much time with people until you have to get to know your own self So that's why, like, I decided to take a journey to get to know myself. And I told them we'd reunite once I know who and what I am and what I aim to bring on the table. So we still together, we still work together on certain tracks. Look out for him on the motivation tape. He's gonna be like killing it. Like I'm, I'm, I'm just giving him the platform to beast out. You know, I, I believe in his talent. He's one talented homie, enthusiastic, always willing to work, disciplined like precision. Like if you've seen this guy record, I mean, like he's an animal. He's he knows what he's doing. He knows what he wants. He's got the hunger, the heart of a lion. Shout out to my homie. SK Nyang, we're still gonna do that on the on the forefront. We're still not done. We are not split up or anything. We just we just decided. I just decided to do more music on my own and learn the craft, you know. So to get to know myself better. So yeah, man. Shout out to my homie. We're still gonna work some more. Look out for new tracks. for that. Um, and especially the track Yastok, the remix, he's on the remix. So you're gonna see him there. I know he's gonna have a you know a hella dope verse on there. So yeah, look out for that. Stock. Ne, sharp afethu ipiki nefesholo sesifike ekugcineni kweshow kwamanje asikushiyi wedwa sikushiya netrack ye-hour class sesizohlangana futhi next week friday ngo-3 ku-van rap radio naku-radio pikine fosholo niyazi yiyo kuphela ishow ekuma-radio station i2 basiphume futhi ezi-podcast mlt stand up niyazi capital of kwandebele hip hop let's go big in a for sure i was here nigga yeah <laughs> Chasing the same dream, soldiers in the same war. Music the cushion when it captures the fall. Music was the dream, and you answered the call. Proud of where you from, so I heard it in every song. They say it's God's will, but it hurts still. If I ask Him to bring you back, maybe God will. Never should a parent bury a child, so I feel your mom's pain. They say you're too young to go at such a young age. Brothers in music brought together by the melodies, trying to survive life's tragedies. five by life from our families. No doubt you had mad skill, did it by yourself. You had no deal. Rest in peace, my dog. other side. Yeah.